Hola, buenos días. Estáis sintonizando la disidencia al dial 104.9 de la FM de Radio Malva. Para comenzar, deciros que somos un colectivo disidente Estamos en contra de los consensos que segregan colectivos únicamente por ser diferentes. Estamos conformados por personas con diversidad funcional, así como por otros que por condición o entorno se ven afectados por esta realidad. Amigos, familiares, profesionales y espontáneos. Aceptamos y promovemos la diversidad social, emocional y funcional uno de nuestros objetivos como programa es de construir y transformar la mirada social de la salud mental y del sufrimiento psíquico, humanizándola, dándole voz, abriéndola al mundo y aquí estamos. Bona, bon dia, eh, a todos, tornem en un nou curs, no, norana, novena temporada. Este son la disidencia y estem así a Radio Malva, al 104.9 de la FM. En principi, dir-vos que estem de tornada. y eh, yo soy Cales, estoy estic darrere de l'ordinador. Eh, Hola, yo soy José Vicente y aquí de nuevo otra vez con vosotros. tanto saber, no como yo. Hola, buenas, mi nombre es Ramón. Hola, soy Gonzalo. Bé, i avui Servici Públic mana i en principi tenint un programa eh, molt variat de denúncia. S'està votant les, 34, les 37 hores eh, al Congrés dels Diputats tot, eh, en eh, aquests moments i i en principi no sabem el que passarà però ho imaginem per, per què diga això? perquè tenim preparat un tema que és salut mental i treball i, però el que, di, el que di abans la, el servici públic mana i avui tenim un, un problema damunt la taula que ve de lluny eh, mal, malauradament ve de molt lluny de molt enrere ja va fer quasi dos anys eh, i no s'ha solventat estem parlant de, de Pedro Campos, una persona amb problemes de mobilitat, eh, molts problemes de mobilitat, molt greus a banda i que no troba una solució d'habitatge on puga viure eh, com una persona digna, amb un ascensor, en un baix que, que el permeta eh, eixir al carrer quan fa calor, quan necessita anar al metge, quan necessita eixir de casa i que no depenga de la família per a pujar i a baixar les escales a la cadira de rodes. Ramon, eh, bon, bon, bon dia, bona vesprada. Eh, bones tardes, Àlex. Com està la situació? Des de maig del 2024 esteu demanant a la Conselleria d'Habitatge una solució per al vostre germà, persona amb una discapacitat molt greu, i no no s'han donat resposta? No, ninguna. No tenemos respuesta de nada. Desde 2024 que no tenemos respuesta de la Consellería de Servicios Sociales. Eh, y claro, el tema no se puede quedar así, porque si esa funcionaria Lourdes Bernal Sánchez se han comprometido en facilitarnos un piso, que lo cumpla como corresponde en su cargo, no que te ofrezca un piso para que luego sea mentira, porque, porque ustedes no, no sabéis cómo mi madre María Rosa y yo y mi hermano que es autista, que el pobrecito, claro, con su discapacidad no se entera de la realidad, pero bueno, también sufre. Mi madre, María Rosa y yo eh, estamos tragando ira y lo que no es ira, porque con estos ofrecimientos son muy serios. Eh, porque que primero te, te, propone un piso y luego que sea mentira, eh, esto no es ninguna broma, por favor. Esto es muy serio. Parece como de, de broma, cámara oculta, pero de broma no tiene nada. Porque hay ilusiones de por medio. Y sabiendo de que, vale, como yo he dicho en alguna vez, que las viviendas, vale, están muy complicadas. ¿eh? Si están complicadas, que esa funcionaria que no se comprometa en ofrecernos un piso. Claro, se pensaría Lourdes que nos ofrece un piso, ala, y nosotros pues no lo olvidamos. No, no, no, no, no un ciudadano tiene derecho a reclamar lo que un, funcionario le proponga o no le proponga, o si no, voluntariamente. Y entonces, pues ese tema no tenemos respuesta de nada. ¿eh? Y que no digan lo contrario, porque mi madre y yo somos testigos ¿eh? hasta Dios es testigo también de que no tenemos respuesta de la administración. Y son ofrecimientos muy serios, serios. Estamos hablando de un autista que tiene problemas de movilidad reducida. Eh, y, eso de ofrecer pisos para que luego sea mentira eh, es un asunto grave. En plan administrativo, grave, porque por lo penal no lo es. Administrativo sí que es grave. Y entonces no tenemos respuesta, Alex, de, de nada. De nada. Y entonces, pues yo ya no sé ni qué pensar, ni qué opinar, ni nada. La família Campos Gil demana un lloguer, no està demanant que li regalen un pis ni demana ninguna eh, cosa que no tinga dret, demana un lloguer que per a una família que és responsable en un baix o en un pis en ascensor amb accés per a, per a cadira de rodes perquè té una situació de necessitat d'un familiar i, i, i estan demanant una solució per a, per a una família, no, no per a qualsevol negoci o qualsevol cosa. Eh, Gonzalo, no perquè tu estàs més alt, al, al... No, jo no tinc <laughs> cap eh, eh, eh, eh, informació més rellevant. El que ja vam parlar al darrer programa, jo el que preguntaria és si en aquests mesos si hi ha hagut algun, alguna informació nova, si... No. Res. No. I ni cap funcional ni cap política del No, no tenemos ninguna respuesta de nada. De nada. Pero yo a mí me consta que si tú vas a la oficina a preguntar, antes habéis anat a la oficina? Si vamos a la oficina, lo digo como antemano, es como, es como preguntarle a la oficina del consumidor. No va a ser eh, una respuesta mm, rápida, porque Tú vas a la oficina, imagínate tú, yo me puedo ir a las oficinas de la calle Democracia y pregunto por tal persona. Lo primero que me va a decir, toma solicitudes, rellena esto y aquello. Y casi la mitad de trámites las consellerías no contestan, pues la mía no va a ser la más indicada, la más indicada que responda. Lo veo un poco complicado. No, pero una cuestión, eh, si usted crida per teléfono y pregunta però té un expedient obert, és a dir, si té un expedient administratiu obert, pot cridar a aquesta conselleria i preguntar per l'estat de la tramitació sense, eh, sense caldre doncs, un, un formulari ni res, pot fer això. És a dir, li dic com a idea, això el pot fer. I pot una altra vegada, el que passa és que, és que també dir-ho, ara altra vegada continuar amb el tema de les reunions per a, que, per a mi la clau està en que hi hagi el valor per a prendre la decisió de dir si la seva situació és eh, urgent o no és urgent i per tant eh, s'ha d'actuar amb urgència i el seu tràmit eh, anar abans anem a dir-ho clarament per urgència eh? més clar no el puc dir clar, eh, però això es pot fer eh, cridant per telèfon si se l'agafen, doncs, que de vegades es posen problemes, i diuen no, el que diu vostè de, per escrit i tal, però moltes vegades si tu només, només cridant ja t'agafen i et diuen com va la cosa. Jo provaria. Provem perquè la situació és desesperada. Hem passat un estiu amb temperatures extremes i, i, i, i aquestes persones no tenen, no tenen una eixida al carrer directa. És que passa qualsevol cosa, ja. passa qualsevol emergència que no és estrany i quina solució teniu vosaltres? Eh? Ninguna. Ninguna? Esteu, esteu venuts? Esteu venuts? Ninguna no tenemos ni respuesta <laughs> ni, ni tampoco nos ha facilitado ningún recurso ni, ni, ni, nada. Ni nada. Porque también, también puede, también, mira, en una consellería, o que cada uno tenga su cargo, están todos enterados de, de las funciones. Con un poco de empatía, por no decir de sentimientos, voy a ser un poco más directo, un poco de sentimientos, cualquier miembro de la consellería se, se, puede, se podría ver poner contacto, por ejemplo, con, el, con mi madre. Si no sabe mi teléfono, con el teléfono de mi madre. Mira, María Rosa, esto, esto, esto. Por lo menos una carta de disculpa. Por lo menos que vea un poco, eh, un poco de afectación. No que desde mi madre tuvo la, la cita con la directora general de vivienda eh, y ya no se supo nada, Así nos hemos quedado, es que no tenemos ni no tenemos no tenemos información ni nueva ni antigua, tenemos la que nos la que nos pasó en ese año. En 2023 luego ya partiendo de 2024 y ya no hemos sabido nada. Lo único pues que eso sentimentalmente Alex que de ver a mi hermano que está ahí en su estado y la mentira se haya quedado al aire con pues esos ofrecimientos son muy serios, como acabo de decir antes, y eso no se puede permitir. Pues nosotros, eh, cuando hicimos el llamamiento, lo hicimos particularmente. Sí particularmente, sin responsabilizar ni a consellerías, ni a ayuntamientos, ni a ningún institución de la comunidad valenciana. Lo hicimos libremente. Fue esa mujer que se dirigió a nosotros. Nosotros a la consellería en ningún momento, para que luego sea mentira primero nos ofrece y luego es mentira. ¿Eh? Eh, no sé, también estoy yo pensando de em, escribir una carta al director de, algún periódico mm. para denunciar la situación y que salgan los periódicos, que se entere más gente, que se abra un abanico de posibilidades por ahí. una opción, una opción. Sí, però jo, això ja es va fer i va ser precisament el problema. O sigui, el problema va ser que, que es va publicar la carta al periòdic i després aquesta senyora va agafar la qüestió pot donar més publicitat, això sí, al tema més, eh, que es parle més eh, a la premsa però jo estava pensant per parlar, per, potser per no callar eh, el seu germà eh, va passar fa temps entenc, una revisió de grau de, de dependència. No, mi hermano ya es dependiente, ya... No, que si t'ha reconegut un grau de dependència. Sí. I eh, a, esa revisió se la van fer a, a aquest pis, a aquesta casa? No, mi, eh, a mi hermano ya hicieron una revisión de dependencia ya hace ya tiempo. Claro, no aquel, al piso al que está... Que no, no está... donde estamos ahora no. Claro, pues o que se me acaba de pasar por el cap que a lo mejor el que oriente de fer, cara que es verdad que no es... no es... no es eh, rápido... ...pero sí es por fer una revisión... del grado de, dependencia... o solicitarla... vinculada al tema de el que está... pero precisamente la adaptación... ...con el tema del pis. Nosotros, eh, mi hermano ya tiene un grado de dependencia. Mi hermano, tenemos los informes médicos, de todas las patologías que tiene, aparte de la hidrocefalia, unas cuantas más. Y entonces, pues eso también sirve como de justificación del estado como está el de mi hermano. Pero esto no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, porque recursos, hay un montón de recursos en la consellería, no tiene nada que ver el ofrecimiento. Lo único Que, que, las consellerías pues agarran a cualquier circunstancia para que haya una justificación para ello. Aquí no estamos hablando de los recursos, de grado de dependencia, de discapacidad, etcétera. Aquí estamos hablando de que nos, propuso un piso y que luego es mentira. Sí, sí, pero yo no diría eso, eso eh, perdabante, per, el que digo usted, de que no era habilitado del, del mm. El que yo estaba hablando... ...y que no es rápido, si no es una solución mm. rápida... ...es que el tema de las revisiones... del grado de dependencia es fan al domicili de la persona. Si es va fer a un domicili diferent, quan es va plantejar el, el pla per a, per a aquesta persona estiguera millor, el pla que es fa individualitzat a cada persona amb, amb dependència, es fa al domicili i, i, i, ve, i veient com està aquesta persona al domicili al que viu. Per això estava dient que potser seria adient encara que no ràpid, però adient, eh, sol·licitar una revisió del grau de discapacitat perquè està en un pis diferent que no està adaptat a les, seva, eh, a les seues eh, necessitats de, la, de, de discapacitat ni de dependència. Per això el deia, eh? Però ràpid, una solució ràpida no és. No. També he, he de reconèixer això. No, i més ara, amb els tràmits que ha, que, que algunos sí que contestan y algunos no contestan, ahí te puedes tirar eh, un mogollón de tiempo. Eh, llancem l'AM als nostres, eh, al nostre públic i demanem que si sap algú o algú coneix qui tinga la possibilitat de llogar un pis, un, un ascensor eh, per a una família o que siga un baix que tinga accés a, per a cadira de rodes o, o que siga un escaló, perquè no, però més no eh, que se ponga contacte amb Ramon, a la família. Vols donar el teu telèfon, Ramon, un sí. correu electrònic? Sí. Molt Ja el donaren abans. Eh, l'anterior programa que comentaren este, este problema donaren el, el contacte de, de Ramon. Molt bé. Eh, jo penso que és el 691 sí. 759 sí. 786 691-759-786. Es eh, Ramón Campos y es una familia responsable, está pagando un yogur sin problemas El que pasa es que necesiten una, una para per, salvar las alturas que, tiene el pis, porque claro, es un tercer sense ascensor y el hermano pesa molt porque está muy mal, no está muy muy delgado tiene un deterioro impresionante pero leude de pujar i a a, a muscles sí bé a afegir alguna cosa Ramón? a... Eh, microver el que vulgues dir eh, la denuncia eh, eh, tens les portes siempre siempre que vulgues venir para actualizar la información yo mm, solamente que el tema solamente, solamente pedimos libremente y que conste, pedimos libremente ayuda, pues ya que nos, nos pueda alquilar un piso, planta baja, eh, sin, sin responsabilidades, libremente, pues si para mi hermano. Eh, para mi hermano, porque ya este tema ya eh, cansa sentimentalmente y da mucha frustración. porque parece una cosa, parece una tontería, pero no es tontería, ¿no? Porque esos ofrecimientos son muy serios. Eh, si a lo mejor se lo dice alguno, a lo mejor dirá, pues bueno, pues, se lo tomaría por alto, pero nosotros no. Esos ofrecimientos y más una funcionaria de una consellería son temas muy muy serios y eso es que no son no son formas de verdad que no son formas primero te propongo un piso, nos da las fotografías y nos dijo que era por la avenida de Hermano Maristas y luego ese piso ya no existe y es mentira. Pues gracia no nos ha hecho ninguna. A mi madre sobre todo ¿eh? y a mí menos como hermano. ¿eh? porque mi madre, ¿eh? cuando lo recuerda, lo del tema este, pues se pone a veces cabreada, se pone a veces muy triste, porque es una falta de respeto. Y no puedo decir más palabras porque estoy en una cadena y, y las formas, pero es una falta de respeto con estas propuestas. ¿eh? y más hacia un discapacitado. Bueno, hacia un, discapacitado y a cualquier persona, porque hay ilusiones de por medio. Pero ni a una situación de extrema necesidad. Es ¿Eh? una situación que no es eh, de qualsevol, ...es una situación de una persona que necesita ayuda... ...y que no la obté... durante mm. dos años y mes ...porque es que no, no, te no te visos de, de solución. Y mm. como que, que dice, dentro de nada ya entramos en Navidades, dentro de nada, eh, porque dentro de nada ya entramos ya en octubre, noviembre, diciembre, Navidad, a la 2026. Tres años. Eh, y eso, pues, conciencialmente y sentimentalmente da mucha frustración, Alex. Eh, pero claro, ya no es ya no es depende ni de esta cadena de cualquier cadena es depende de la administración de esa empleada eh, que se comprometió eh, y yo lo digo en esta cadena y que me quiere escuchar que me escuche que ella se tiene que cumplir lo que nos ha ofrecido y, y, ya está. Luego ya hacia la ciudadanía, sin responsabilidades y sin, y sin meter a nadie en ningún compromiso, ¿eh? si nos pueden ayudar. ¿eh? si nos puede ayudar, si no, pues no pasa nada. ¿eh? nadie no tiene ninguna obligación, pero la consellería sí, porque fue la, la que nos ofreció. y eso es muy serio. Estamos hablando de la Consellería de Servicios Sociales de la Generalitat Valenciana. La directora general no estamos hablando, como yo dije en el anterior programa, ni, un cartero ni un empleado de la gasolinera que nos ofrezca un piso. ya aún así sería grave. Pues que te lo diga una funcionaria, más todavía. Y entonces, pues, eh, el tema sigue igual, no tenemos ninguna respuesta y, y, a veces hay una línea de esperanza. Pero ya estoy cansado ya. Estás eh, peleando. Y sobre todo, claro, mi madre, la pobre mujer, pues claro, es que es lo que yo digo, Alex, y lo voy a decir y lo lamento mucho lo que voy a decir, pero ahora, por ejemplo, las consejeras de la, de la administración tendrán hijos a cargo y ninguna, ninguna que tengan hijos a cargo, que tenga hijos a cargo no le fuese gustado que le tomasen el pelo. Pues mi madre es madre y tiene dos hijos. Yo y mi hermano. Y, como mi madre, como madre, pues está muy dolida. Porque a ellas tampoco no le fuese gustado que le hagan una propuesta de una vivienda que luego sea mentira. Ya como madre. Ya no, ya, no como funcionaria, sino como madre. A ninguna madre le gustaría que le tomen el pelo por un tema de vivienda o de cualquier cosa. Pues este, pues mi madre es madre y está muy dolida. Y mi madre pues se pone a llorar, claro, porque es muy fuerte, porque es que encima cuando nos ofreció el piso, nosotros, claro, ignorantemente dejemos en casa, dejemos la casa patas para arriba, lleno de cajas que teníamos que saltar y todo porque supuestamente nos íbamos a mudar entre mi hermana y yo hicimos las hicimos, ponimos pusimos los objetos en las cajas para que luego ya para que luego nos enteremos que sea mentira ¿eh? ¿Qué gracia da eso? Claro, porque supuestamente nos íbamos a mudar. y es que encima ya no solamente eso, Alex, es que es que luego encima nos dijo de, ofrecernos un ático en la calle Balmes, aquí en Valencia en la calle Balmes, un ático. Mi madre fue a la cita concertada junto con mi hermana, que no está aquí, está en Málaga, eh, y ahí no acudió Lourdes, nadie, no acudió nadie. Y encima de ático no tenía nada, era un edificio antiguo que cualquier día se viene abajo, porque había muchas grietas. Eh, y de ático no había nada, y menos ascensor. Así que dijo Lourdes un ático. Los áticos son de lujo. Así que era mentira con otra mentira. Aquí nos ha visto cara de, de, pringaos. ¿eh? A, mi madre y a mi hermano Pedro Campos Gil. Y de pringaos no somos nada, porque tarde lo que se tarde, esto será justicia tarde lo que se tarde. Yo no digo los plazos porque cuesta su tiempo, pero esto no va a quedar así, porque con mi hermano nadie se ríe. Lo siento mucho por, la expresión, y, por, y pero soy un hermano desesperado porque mi hermano está muy delicado, pero no solamente ya no es la movilidad, sino también mi hermano se le añade el corazón, el corazón. Que el corazón lo tiene y cada día puchar y bajar las escales. A claro, porque a bajar hace un esfuerzo. Se hace un esfuerzo se sobrelimitado. Se estresa. Y encima, un tercer piso sin ascensor, es que también la finca no tiene ascensor, es que... Pero en fin, total, eh, menuda, menuda, menudo verano tuvimos ese, ese año, de verdad. Es que parece una pesadilla, entre unas cosas y otras, la casa sin barrer y entonces pues nos sentimos pues frustrados, decepcionados. Yo no puedo confiar en ninguna administración. ¿eh? Yo no, por el tema de vivienda yo no puedo confiar. Porque con, esta tomadura de, pelo, ¿cómo voy a confiar? Comprendiendo que vale, hay mucha gente mucha necesitada, que vale, que hay mucha necesidad y cada vez lo habrá más, pero con estos ofrecimientos son muy serios. Eh, no se puede pasar por alto. Ramón en de continuar. Eh, un programa preparado treball... Estarem en contacte, ten, tens no les portes obertes, eh, quan, quan, quan passe qualsevol cosa, mm. de seguida ens ho contes, mm. o, o contem nosaltres si tu mm. no vols venir o no pots, sí.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 gustaría colaborar en el proyecto Radio Malva? Hazte socio, tienes toda la información en nuestra página web radiomalva.org. Exactamente es el medicamento que volem. Así en somos unas. Ve, estén de tornada, eh, estén de tornada eh, y ahora pasemos a, a parlar eh, el tema de las sesiones habituales y i avui tenim a Josevi que, vean una sesión especial. ¿Andaba Josevi? Bueno, pues yo ahora quería hablaros de una serie de televisión española emitida en el 1976 a 1978, en la primera cadena, creada por el dramaturgo uruguayo Antonio Larraeta, basada en el bandolerismo andaluz del siglo XIX cuya acción se desarrolla principalmente en la serranía de Ronda. Pues sí, de oyentes, la serie de las que, de las que yo os quería hablar es Curro Jiménez. La figura de Curro Jiménez se basa en la de un bandolero que existió realmente llamado Andrés López, el barquero de Cantillana, el cual por culpa de unos pleitos con la justicia le fue arrebatado su oficio de barquero y tuvo que abandonar su pueblo Cantillana en la provincia de Sevilla para echarse al monte la trama de la serie se trata sobre el romanticismo del bandolero justo y bondadoso que lucha contra los franceses durante la Guerra de la Independencia Española. Historias de amor, luchas contra la injusticia e incluso episodios cómicos. Los personajes principales son cuatro bandoleros. Se llaman Curo Jiménez, protagonizada por Sancho Gracia el algarrobo Álvaro de Luna, el estudiante Pepe Sancho y el fraile Sancho Algara, quien al morir en la primera temporada de la serie es sustituido en la banda por el gitano Eduardo García. Pilar Miró, Mario Camus o Rovira Veleta dirigieron algún capítulo. A lo largo de los episodios de la serie intervinieron actores conocidos como Charo López, Elma Cohen, Bárbara Rey y muchos más. Muy bien, radioyentes, os dejo con la canción principal de la banda sonora de Curro Jiménez. Escuchémosla. Moltes gràcies, Josebi. Eh, una, proposta, per, una proposta molt interessant. Per a l'estiu solen, no, solen reposar totes aquestes sèries de clàssiques i bé, avui ja entrem en, en feina, en farina i tenim ja Lluís Vicent que s'ha incorporat sobre la marxa. Bon, bona esprada, bon dia, Lluís Vicent. Hola. Espera, espera. Uh, ja, ja, perdona. Hola, què tal? Bé, i avui es proposes un moment... Bueno, sí, eh, el passat dilluns començaran les classes, almenys en les escoles, i ja és la volta al col·le, hem tornat tots a, a... La majoria del personal ja ha acabat les vacances i tenim que, que fer feina, perquè del cel només clau aigua o pedra, que és pitjor. Oh. <laughs> Llavors anem a parlar avui de treball i de salut mental. Vale, eh, les dades que anem a aportar són postpandèmia, són de l'any 22-23 i eh, es basen en un estudi de la Confederació en Salut Mental Espanya elaborat a l'estat espanyol el 2022 on hi ha alguns, algunes fites molt significatives. Per exemple, el 22,8% de la població té experiència pròpia en salut mental. Ni més ni menys que el 18,9% consumeix psicofàrmacs i un 26,2% hi acudeix actualment a un especialista en salut mental. El 44,9% de la població afronta la situació actual amb preocupació. La salut mental està íntimament relacionada amb les circumstàncies que envolten la persona en totes les seves esferes i les discriminacions que la travessen. Les dones manifesten en general un grau més gran de malestar que els homes i la, situ la situació de les persones joves normalment en treballs precaris, és en aquest sentit també més preocupant. Les conclusions de l'informe venen, per tant, a confirmar que la desigualtat econòmica, la discriminació per gènere, l'edat, l'orientació sexual són factors que intervenen i afecten de forma rellevant a la salut mental. A menor recursos econòmics, major problemes de salut mental. Per això plantegem les següents preguntes. On hem de posar recursos? Com fer perquè arriben a qui ho necessita? com fer que respecten els drets dels treballadors i treballadores en matèria de salut mental? Un estrès psíquic produït per causes econòmiques, per exemple, per la precarietat o per un desnonament, provoca un deteriorament en la salut mental i en alguns casos arriba al suïcidi o a l'ingrés hospitalari. La situació de la salut mental als països catalans embolcalla no només totes aquelles persones que tenen un diagnòstic psiquiàtric, sinó tota la població en general, i d'igual manera que quan estem sota una dolència física no tenim suficient benestar per treballar en condicions de qualitat ni quantitat si tenim un problema de salut mental o una dolència psíquica. Definim estat de benestar mental com l'estat que permet a les persones fer front als moments d'estrès de la vida, desenvolupar totes les seues habilitats, poder aprendre i treballar adequadament i contribuir a la millora de la seva comunitat. Les persones amb experiència pròpia o sofriment psíquic amb diagnòstic en salut mental estan més preocupades per les qüestions materials, com no poder fer front a les factures, lloguer i o hipoteca, perdre el treball i senten més insatisfacció amb tots els aspectes de la seva vida, se senten més deprimides i amb major ansietat, amb major estrès, més que les persones que no han experimentat problemes de salut mental però no és precís tindre un diagnòstic. Parlarem de l'ansietat i del treball i algunes consideracions a tenir en compte respecte a la feina. L'ansietat és una resposta natural davant d'una amenaça imminent. Ens serveix per preparar-nos per lluitar o per fugir. I existeix en nosaltres des de que érem prehistòrics. Ara bé, què ocorre quan el perill només existeix en la nostra ment? L'ansietat es converteix en patològica i parlarem de l'ansietat concretament que provoca la feina, el treball, siga remunerat o no. S'observa el següent quant a símptomes de mala salut mental. La presència de sintomatologia és més prevalent en dones, 10,6% que en homes, 5%. La presència de sintomatologia augmenta amb l'edat i arriba al 8,7% en, les, en els o les més grans de 50 anys. La presència de sintomatologia superior entre la població del sector serveis, 8,2%. La presència de sintomatologia, de sintomatologia no es distribueix homogèniament segons les diferents relacions laborals, existint una major estimació entre aquells sense contracte formalitzat, 15,7%, i la sintomatologia superior en els treballs a temps parcial, 11,1%, i en aquells amb jornada continuada i tons nocturns, 13,5%. Aquesta era una primera aproximació a la gent amb sofriment psíquic o diagnòstic que està actualment treballant. Personalment crec que un treball pot ser terapèutic, sempre i quan siguen 3-4 hores al dia, només. Per a una persona con eh, problemes de salut mental, no? Sí, per a una persona que té sofriment psíquic el treball pot ser terapèutic i això no és nou, en Alemanya ho estan fent des de fa anys, però la patronal espanyola sí encara pensa que a més hores, més productivitat, en, encara que no rendisca, però és difícil trobar això. Ja. Eh, has hecho una pequeña gran introducción de estadísticas de sobre la que la ha confeccionado la Confederación de Salud Mental de España, pero aquí ha dicho que con menos recursos económicos tiene mayor problema de salud mental y ahí, no estoy de acuerdo porque hay gente con muchos recursos que también tiene muchos problemas de salud mental, o sea que todo el mundo puede caer. Per supuesto, una cuestión que es intrínseca La malaltia pot ser molt virulenta segons l'edat també, però sí que és cert que quan una persona, a més d'això, té que pagar un lloguer i no té, o té que pagar unes factures i no té, l'ansietat es dispara. I el brot psicòtic també. L'ingrés hospitalari es dona, inclús el suïcidi. Ja. Molt bé. I Respecto también a estadística, es que yo personalmente creo que has dicho que hay como el doble, porque es un 10,6% de mujeres más eh, que la sintomatología en mujeres es un 10,6% más que los hombres, que es un 5%, es el doble. Y personalmente tampoco estoy de acuerdo porque conozco dos asociaciones, una que en la que estoy yo ya que conozco hace ya 10 años en la que prevalece la mayoría hombres y mujeres hay un mínimo. y, en, y ASIEM tampoco hay más, hombres que, mujeres, pero no sé si es És que jo crec que això té a veure en, en si són mares o no, perquè normalment encara que la família, eh, el concepte institucional de família està evolucionant i canviant, però normalment els fills queden a càrrec de la dona. I, claro, això és una sobrecàrrega psicològica. Si són mares, va ser més probable que tinguin major ansietat o major, si, no, si, si per exemple tenen que calfar-se el cap a treballar i, i que algú els replegat de l'escola o, o tindre-los en casa fent què o si no poden pagar perquè un xiquet també és una despesa Si vos sembla bé com estem a mitjà de, del recorregut sí avancem un poc i després sí, entrenem, vale. entrenem, entrenem pues ara debat. Parlarem de definicions i conceptes d'afeccions d'ordre mental a l'entorn laboral on eh, mm, pot, pot poden experimentar-ho qualsevol persona no, no, no, no té per què estar diagnòstica qualsevol persona normal, entre cometes pot trobar ansietat i estrès psíquic perquè hi ha treballs més estressants que altres. Per exemple, el d'un professor d'una càrrega d'estrès enorme. De fet, a l'estat francès hi ha cases de repòs només per mestres. Així no. L'ansietat té efectes devastadors sobre la ment i el cos i esdevé font de sofriment psicològic, inclús de malalties físiques. Així anem a donar un, una espècie de pautes perquè l'ansietat es pot combatre en primer lloc destruint la creença de que és inherent a una malaltia crònica en segon lloc, en una dieta rica basada en verdures i fruites. En tercer lloc, en exercici físic, moderat, per supost. En quart lloc, connectar-se amb la resta mitjançant la compassió i la empatia. I en cinquè lloc, cal substituir els pensaments que generen ansietat per altres positius. Això és un entrenament que costa però es pot aconseguir. Hi ha moltes classes de temors. Si projectem por sobre els altres, patirem ansietat es tracta de no creure-se'ls. I si un problema té solució, no preocupes. Si no té solució, doncs no et preocupes tampoc. Però això s'aconsegueix abordant directament i de manera racional el problema. L'honradesa i la motivació autèntica ajuda a superar l'ansietat. de La motivació ha de donar entusiasme i determinació, ser pura i honesta. Així no caurem en el fracàs i si escau tindrem la consciència tranquil·la ja que no haurem tingut ansietat. Motivar no és donar ànims, és donar motius, i ahí entra l'ètica per la feina ben feta. Es tracta d'una motivació en fer les coses per una mateixa, per totes i tots, i es basa en la compassió i en l'amabilitat, pel fet de fer la cosa ben feta. L'ètica del treball és el que ens garantís patir el mínim d'ansietat. Si treballem pel gust de fer les coses ben fetes i sentir-nos útils socialment, si a quina siga la feina no anirem a disgustar a treballar ni patirem, patirem tant d'ansietat. L'ètica pel treball té dues vessants, una individual i altra col·lectiva. De manera individual, una persona no deuria emprar la seva força, ment, braços i capacitats cognitives únicament per rebre un sou més o menys extens o no, que mai li aporta la felicitat i prou. Una treballadora veu millorada la seva qualitat de vida tenint un horari laboral, un dia estructurat, unes rutines, i per això des d'aquest punt de vista un atur de llarga durada és com una tortura xina, xinesa i ha de treballar amb alegria, doncs sap que està fent una cosa per ella mateixa, un sou, un horari, una estructuració, una inserció social, una professió, una conducta sana, però també per la resta, que és el producte del seu treball. Així entra el que diem la socialització del treball. Tot el que fem afecta als altres, al treball també. Si una persona, una treballadora, sap, encara que les condicions laborals siguin dures, que està fent una cosa útil per la resta, el més probable és que traga més forces i ho faça més professionalment. De manera lògica, cal saber que un país no pot basar la seva economia en el sector serveis, sinó en quelcom productiu. No és de vegades que en el sector serveis és on més es dona el patiment psíquic. Els serveis estan molt bé i l'educació pot arribar a ser un servei a la ciutadania, però cal produir riquesa extraure del no-res, matèria útil i energètica per a un mateix i per la resta. L'explotació laboral genera patologies psicològiques, malgrat que el dret a exigir millores laborals naix quan nosaltres estem complint la nostra part i la patronal no ho fa. A l'estat espanyol la patronal pensa que a més hores major rendiment, el qual és una fal·làcia. Doncs no són bèsties de càrrega i arriba un punt que el treballador no rendix. De totes totes s'ha de treballar per viure i no a l'inversa perquè el no-res ressurt i tot el que gaudim en la societat, des d'un cafè a serveis sanitaris, són perquè altre o altres, abans que nosaltres, ens ho proporcionaren. Es treballa per estar bé una o una mateixa i s'hauria de pagar i el que s'hauria de pagar és la responsabilitat social i l'esforç. Malgrat això, hi ha treballs no qualificats on es paga mal i en refereix, per exemple, a que un metge o metgessa cobra molt més perquè d'ell depenen vides humanes, mentre que d'un netejador de vàters depèn tan sols evitar infeccions. Des d'aquest punt de vista hi ha graus, però totes les professions tenen una responsabilitat social que mai es paga amb diners. Pagar en negre resulta furtar-nos benestar social. No cotitzar implica manca de recursos socials i és en el que es basa l'estat de benestar, cada cop més desmantellat en pro de les màfies i les multinacionals. Patir una malaltia mental fa que no es puga, encara que es vulgui, treballar en segons què, i a l'estrès i la resistència individual a ell ni segons quantes hores, però tots tenim el dret i deure de donar el millor de nosaltres a la resta. I no imaginem ja si no som assalariats, sinó autònoms o petita empresa, i aleshores la feina no s'acaba mai i les preocupacions tampoc. Però aquesta xicoteta empresa mitjana, xicoteta empresa, les pimes que diuen, són les que donen jocs de treball estables amb les quals podem realitzar els nostres somnis a mitjà i llarg termini i també creen teixit social de recolzament mutu. Resumint, així, les condicions de vida de les persones i la seva situació social, material i energètica afecten la salut mental i el benestar. Té igual si ja es té un diagnòstic o no. Hi ha dades que, en definitiva, venen a corroborar que els condicionants socials influeixen en un deteriorament de la salut mental de les treballadores un 22,8% de la població ha travessat o travessa algun problema de salut mental i o patiment psíquic, englobant tant les persones que contenen un diagnòstic com les que perceben la seva salut mental com dolenta o molt dolenta. Xifres que s'apropen al 25% de persones que té o tindrà un problema de salut mental tal com pronostica l'OMS en els següents anys. És un, una de cada quatre persones. D'un estudi fet per l'Institut Nacional de la Seguretat Social durant l'any 2023 23 s'extrau la següent anàlisi i conclusions. Fins un 32% de la població enquestada refereix a estar exposada a pressió o temps de temps, pressió de temps o sobrecàrrega de treball, factor que a més identifiquen com a perjudicial per a la salut mental. El segon factor lligat a la salut mental més identificat és el tracte difícil amb clients, pacients, alumnes, etc és a dir, el tracte amb la gent, el qual, al qual alguna treballadora o treballadora està exposada en un percentatge del 16% mm, dels treballadors. No? Les activitats més exposades a factors laborals que poden afectar la salut mental seran, van ser transport i emmagatzematge, activitats financeres i d'assegurances, administració pública i activitats sanitàries i de serveis socials. Pel que fa als desenllaços, un 1% de la població treballadora enquestada refereix haver tingut en els darrers 12 mesos un problema de salut mental, estrès, ansietat o depressió, causat o agrotjat pel treball, sent aquest percentatge discretament superior entre les dones, 1,2%, vers els homes, que és 0,9%. Per secció d'activitat, en homes, el percentatge d'afectats per un problema de salut mental s'incrementa entre els ocupats activitats administratives i serveis auxiliars i informació i comunicacions. Per la seva banda, entre les dones destaca la prevalència trobada en les activitats financeres i d'assegurances, informació i comunicacions, activitats immobiliàries i activitats sanitàries i de serveis socials. Així mateix, aquesta prevalència s'incrementa en presència de certs factors laborals, especialment l'exposició a pressió de temps o sobrecàrrega de treball el dèficit de comunicació o cooperació dins de l'organització i a l'exposició a assetjament o intimidació. Naturalment, a les activitats més vulnerables, la etiologia o causes subjacents d'aquests desenllaços són heterogenis, diverses i múltiples. Poden participar factors lligats a la càrrega del treball, les exigències i pressió, la manca de suport, els continguts de la tasca, el component emocional, la doble presència, el tracte en tercers, l'organització del treball, expectatives personals i envelliment. Això obliga a concretar en cadascuna de les activitats la forma més eficaç d'avaluar el risc psicosocial i establir la vigilància de la salut més idònea i específica per a la detecció precoç d'aquestes torns. D'altra banda, la pitjor salut mental de les dones ha estat constatada en nombroses enquestes de salut. Centres determinants socials els factors més explicatius del desequilibri salut mental-gènere. Paral·lelament a les enquestes d'opinió, comparativament, les dones tendeixen a reconèixer amb més facilitat aspectes emocionals. No obstant, més enllà de les percepcions individuals, també els indicadors de salut mental emanats de les fonts de contingències professionals s'orienten en aquest sentit, reforçant la hipòtesi de la bretxa salut mental-gènere. Finalment, i continuant amb les fonts de contingència professional, Malgrat l'escassa casuística d'esdeveniments associats al trastorn mental, aquestes troballes podrien ser considerades, epidemiològicament parlant, esdeveniments sentinella. Un esdeveniment sentinella de salut ocupacional és una malaltia que està associada a una activitat o ocupació i l'ocurrència de la qual aïllada o en agregats haguera d'impulsar la cerca activa de casos, la realització d'estudis epidemiològics i servir com un senyal d'advertiment sobre els factors lligats a les condicions de treball és la correcta avaluació i sobre la necessitat d'establir mesures preventives concretes. Què vol dir sentinella? On sé eh? i el sol ja pica que serà quan toquen dotze i ser migdia. Bon matí trencant l'alba a l'hora de sol i gent. Un llauró amb barret de palla es llogarà com jornaler. Muller meu afanya't pronte, prepara'm el caniment, que ja m'esperen els altres pel camí dels tarongers. Encara no són onze i el sol ja pica. Què serà quan toquen dotze i ser migdia? El llauró amb barret de palla dalt d'un carro carrincló Pensa en el molt que ell treballa i el poc que fa el seu patró. Dormint davant van els altres companys de la i Llegó. Mentre l'acaba el seu pas, al marge el camí i el sol, un cabàs i una llegona doblaràs l'esquena al sol. Hores llargues i gruixudes treballaràs llaurador. Encara no són onze i el sol ja pica. Què serà quan toquen dotze i ser migdia. Quan la tarda i és vençuda i és vençut el llaurador, cobrarà la seua paga i pujarà el carró de nou. Guarda molt bé les pessetes com qui guarda un gran tresor. Què hi faràs quan no treballes tot al llarg del temps pitjor? Encara no són onze, i el sol ya pica. Què será quan toquen dotze i ser Moltes gràcies, Lluís Vicent. Molt bones propostes musicals també i, no sé, obrim el debat, eh, el treball, però també eh, una has tingut experiència aquest estiu de treball, Lluís Vicent, des de, de, sí, bueno, de primera jo... mà, no des de la teoria. No, jo estic des de que em diagnosticaren aplicant un percentatge del 47% de discapacitat en el qual no tenia dret a cobrar cap pagueta. Eh, això es té a partir del 65% pues doncs des del 2005 que vaig estar treballant fins al 2017 que en reconegueren el 69% i ja vaig cobrar una pensió una pensió no contributiva a veure i aprofito per dir que la pensió i el treball a jornada parcial és compatible sempre i quan no superen els 11.000 o 12.000 euros bruts a l'any. És més, crec que és terapèutic que una persona treballe 15 hores setmanals, 20 hores setmanals, està bé. Molt bé. Eh, sí, i la ràdio és un treball, nosaltres venim així a gaudir, a divertir-nos, a treballar i reivindicar i reivindicar els drets i les solucions que necessiten. Gonzalo, treballar perquè hem, hem posat un punt feble en tu, perquè tu per una qüestió que sempre planteges vols treballar, eh, malgrat totes les circumstàncies, malgrat totes les qüestions que t'afecten vaig a parlar, no vaig a parlar de mi perquè no té cas eh, però sí que m'agradaria eh, per a deixar una cosa clara eh, porta 15 anys a, a associacions i federació també, la CONEC i la confederació eh, l'autonòmica i la confederació estatal i si he de dir que s'han donat dades de la, de la pròpia confederació si he de dir que no hem de creure que va haver eh, treball Mm. ni treball ni adaptat ni no adaptat a les persones a un problema de salut mental per part de l'administració, per part de centres especials de treball, per part del... No, no, no, no s'han de creure que això va passar perquè passen els anys i any darrere l'any la situació és la mateixa. En, en moltes coses i en això del treball no ha canviat res, l'estadística és la mateixa. Aleshores hem d'anar a, més a l'arrel dels problemes i jo tinc clar que l'arrel és que n'hi ha un rebuig visceral per part de l'empresa ordinària i fins i tot dels centres especials de, de treball eh, en, en, en aquest tema és evident quan, no, quan cap mesura quan cap mesura dona resultat eh, la cosa està clara és a dir, que dona exactament igual eh, com vulguem vest, eh, adornar una mica el problema però sempre és el mateix, sempre n'hi aquest estigma i aquest rebuig visceral que, que, que té les tripes de, és així, de, de, de, de, dels treballadors dels empresaris, dels veïns de la gent en general, aleshores jo penso que el DF és el, el model de la fatxeda que és el que els propis familiars i els propis usuaris hi ha algun professional, però sobretot els familiars i els usuaris, és, és el que hem de crear les empreses que ens donen treball. Així n'ha de clar el DIC. No va haver treball per a les persones sense, eh, amb problemes de salut mental eh, esperant bona voluntat de la societat de l'Estat, de les administracions, dels nostres veïns, no hem d'esperar bona voluntat. Si volem treballar, i el treball és fonamental per a tindre una inclusió social, perquè el treball dona diners i els diners donen poder i poder per a poder defensar-se en tots els àmbits de la vida, el que ens cal és crear empreses que puguen mirar de tu a tu i podem, eh, dir-ho clarament, prendre decisions perquè tinguem diners per a dir no o sí segons en, ens, ens, convinga, ens convinga i com qualsevol altra persona. La inclusió vindrà amb treball, la inclusió vindrà amb diners i la inclusió vindrà, vindrà amb el poder per a poder dir sí o no. Neftalí, endavant. ...también tú tienes una experiencia de treball ...desde tu tu punto de vista, no sé si vos contar alguna cosa, ...pero el treball te tú no, no desdades sino vos pero te no? Eh, en la tua progresión como persona. Y... Sí, sí, yo, vamos, vamos a ver, el trabajo te hace libre económicamente, eh, te empodera, entonces es muy importante porque tú te sientes mejor, te sientes autónomo, eh, cuando normalmente eh, estar mal visto por la sociedad, normalmente no te quieren dar trabajo a una persona con problemas de salud mental, ni siquiera cuando los empresarios tienen incentivos económicos porque frente a la seguridad social pagan menos por nosotros, a nosotros nos van a pagar menos. Eh, realmente, eh, encima que trabajamos, trabajamos en las mismas condiciones que trabajaría una persona con eh, que no tuviera discapacidad. Entonces, nos exigen el mismo, la el mismo trabajo las mismas horas y, sin embargo nos dan menos sueldo. O sea, nuestros derechos los, los veo eh, por debajo, por el suelo. ¿Qué opinas tú, Josebi? Josebi, formación también es treballar. Tú tienes una experiencia recién de, lo que es treballar formante. Yo, yo, bueno, mi, mi experiencia en el trabajo yo he trabajado casi 20 años, ahora tengo una, paga y la verdad que a ratos bien, pero había tenía que ir a turnos y el trabajo, yo nunca le he tenido miedo al trabajo, pero en los turnos había personajes que me hacían bullying y, no estaba muy de acuerdo. Y, esto que ha hablado él de la ética en el trabajo, eso está muy bien porque la ética te, te ayuda para para ser una persona buena y tener dinero y trabajo en la vida. Pero, y la calidad igual, la calidad de vida también. Yo estoy de acuerdo en porque las empresas de empleo especial reciben mm, reben beneficios per, per de orden mental psíquico. A la hora de trabajar, exactamente lo mateix cap de discapacidad. Y si no rendices igual, el for. ...una altre discapacidad, subvención... ya marcha. Sí, José sí, que, había acabado Quería decir que yo bastante en el trabajo bastante bullying y que la línea tarde mañana y eran turnos que bajo era bastante bastante negativo ahora yo de hecho para tener cobrar cobra ahora estuve durante intentando a localizar la paga la tengo pero que en los trabajos ha sido bastante nada Muy bien. Continúo a fechir alguna cosa. Valentín, Vuelve. Tenime porque hoy el programa se metrà el Día Mundial de, Suicidio. de, de Es una cuestión que en esa salta porque permanentemente en mix que te decide, malograda en salud mental el, la prevalencia de suïcidi es muy general. No pueden decir que Aquesta és un espai de... de... Dir una cosa. Endavant. Crec que una persona que se vol morir, el que vol és deixar. Exacte, sí. No vol morir. Em tracta molt tema. Només volia dir eh, la referència de l'engravant. Sí, sí, no vol morir. És una persona que pren una tota bala desesperada i sense mesurar les... I, i que... Les voltes és un impuls. I, fatal i que va amb una eh, que pot tenir un suport en grups com n'hi ha grups de suport a, a, a tot eh, y a Valencia, a las diferentes unidades de salud mental y de manera Chuda no es no un pecado. Pero no volví a nos porque no te volia dir-ho. Josebi, eh, es la actualidad, además 11 de no eh, eh Allende, el, el, de Chile. Y... Sí, me he preparado para hablar sobre eso, pero en, un poco para hablar sobre Sabande. ¿En Pues nada, os quiero el político chileno Salvador Allende. Allende fue presidente de Ches de noviembre de 70 hasta el de 1970. Aparte de ser político socialista chileno, cirujano. durante su mandato la nacionalización de una reforma agraria, Unas palabras de Salvador la propiedad agraria, el respeto por la propiedad y medios y pequeños, ayudarlos y hacer que se incorporaran la producción, el gobierno, la organización de pequeños, de manera para dar formación de grandes unidades activas. Allende, <clears throat> sociedad debe y con una buena educación. La escuela debe formar panza. También que era muy humilde y para el desarrollo de las capacidades, igualdad de posibilidades personas, en país como un país explotado y quería la lucha social de las personas de Chile, donde decía que cada país era de sus productos. El realismo era la mayor agresión. Los países, sobre todo, un país no sé. Y para finalizar, queremos la canción a Víctor Jara. Yo pregunto a entes si nos puesto a pensar. Tierra es de nosotros y no del que te vas. Yo pregunto si nunca habrá usted. Que mano nuestra es nuestro lo que nos dé. parar a desalambrar, tierra es nuestra, es tuya, de Pedro y María. De... moler mi canto. No quiera oír, aseguro que soy un dueño es alambrar a que la tierra es nuestra, es el de Pedro y María y José. desalambrar, la tierra nuestra, es tuya, de Pedro y María. Como te gracias. De nada. que eh, si pillamos I'm In My Head, wow, también la música siempre el programa y persona que conéis el, el, el, de música siempre un canciones. Eh, simplemente decir que mi canal es que no eh, en marca, o yo que sé, Antena 3, público, en mi canal mm, mm, me tienen que que que les dé el, canal, el, canal para poder ver lo que pongo ahí. Directamente, si lo buscas, no lo puedes encontrar. Pues nada. Es en, WhatsApp, en, WhatsApp. Eh, sí, en WhatsApp. Es en Music Imaged, pero no se puede encontrar en WhatsApp porque no está, no tiene un aforo, digamos, bien, bien, bien grande. Y nada, voy a, voy a poner una música de se llama DJ Paraíso y se llama Malandra. caixa é malandra, let's go, let's go, tu, tu, pai Eu quero em bebê da tempera do peru, pai Tu, tu, pai, tu, tu, pai Eu quero em bebê da tempera do peru, pai música es de Hosman y, el título es Déjate caer. Es La química que hay entre tú y yo no se puede negar. Eh, el tiempo ya lo dirá forzar porque cuando tú me ves, lo dicen Mira que Cupido disparo y yo no salí leso. Yo sé que tú quieres, quieres, que tú quieres. Haces como que te vas, pero esta que te viene. Ya los envidiosos dijeron que no conviene, pero es que todos ellos te quieren. Ay, es que tú eres sobrenatural, sobrenatural. con todo ese swing, ese caminado, eres inigual, morena ya me tienes loco, loco. Y yo sé que también te muevo el coco. Con esa mirada de ayer te dejaste caer, tú lo sabes. Let me know again. Lo dicen tus labios. Oh, cuando tú me miras, tú te dejas. Moltes gràcies, Valentín, Music in my head. Eh, I ara passem sense solució de continuïtat a Abel i en els seus comptes. Bona vesprada, bon dia, Abel. Bona vesprada, bon dia, Àlex. Endavant. Va, gràcies. Seguim en els comptes i rondades valencianes del pare Guinot, que duguem una, unes temporades fent-ho. I el títol del conte és La princesa d'Artanlàndia. En el país d'Altalandia, un dia de matí, la gent no parava de fer comentaris. Acabava de fer-se públic que la reina anava a casar a la seva filla única, la princesa Irene, en un poderós príncep estranger, d'un país molt llunyà. La cosa tenia importància, perquè la reina, al quedar-se viuda, havia deixat el govern de la nació en mans d'un ministre que no era del gust del poble. Aquest ministre era injust i profitós, i s'enriquia a força de, de pujar les contribucions i omplir-se la borjaca tot ho feia malament. Per a postres tenia una filla, Angelina, més lleia que un pecat, degut sobretot al seu nas, tan descomunal que quan anava anant, li, quan, que quan anava anant se li adelantava més d'un pam. El poble creia que si la princesa es casava en un príncip poderós i com Déu mana, tot aquell desgovern s'acabaria el ministre seria destituït i el regne començaria a estar ben regit, en pau i prosperitat. Quan el ministre es va de la decisió de la reina, se va enfurir, pensant, lògicament, que el principi quan vindria, no li permetria governar en tantes trapeceries i va quedar la seva filla. I va tindre a i va tindre amb ella una conversa secreta en la que li exposà els seus plans para que el reine, en contra d'anar a parar a la princesa, fora per a ella. Esta va donar a son pare la conformitat en tot. A continuació, el ministre Ruin va anar a parlar amb la reina i li va dir, senyora, me concediu l'honor de que la meva filla acompanyi la vostra al país on tindrà lloc el casament? La reina, sense, sense sospitar res, va donar el seu consentiment i encara li ho va agrair. Arribar el dia de la partida i prepararen, i prepararen cavalls per a la princesa, la filla del ministre i l'acompanyament. Ell anava davant obrint el pas i darrere anaven les dues fadrines. Al pareixer, al, al pareixer en bona harmonia. Però pront van començar les desavenències. En el camí va passar per davant d'una font i la princesa li va demanar, per favor, a la filla del ministre que li donara aigua. Angelina, que encara que el dissimulava, està per dins plena d'enveja i malevolència, va contestar «Princesa, baixeu del cavall i vos mateixa podreu veure de la font. Jo no tinc ganes de descavalgar». La princesa així no ho va fer, va baixar de la cavalleria i va veure tot el que, tot, va veure tot el que se li va antoixar. Més avant, ja a la fi de la jornada, la princesa Irene va tenir fam i digué a la companyera «Jo tinc fam, volia menjar ja», a lo que respondía Angelina. Ya me cansé de simular, así la quemada soy yo. Yo seré la princesa de en avant y tú estarás a las mismas órdenes. Es inútil que recorregues als criats del séquit que ellos son todos de la completa confianza de mon pare. I no te faran gest de cas. Així no és que baixes del cavall i servís-me el sopar tu a mi, i si no obeixes ta mare pagarà les conseqüències. Mon pare la tancarà en un calabós en el més fons d'un castell. La princesa tremolant de por contestar. ton pare que jo no m'he prestat a les teves artimanyes per arropar-me el nòvio. soldat de mon pare dient no espera, no espera a meitat del camí per aportar-li notícies de com va la cosa. La princesa, en vista de les circumstàncies i veient que no podia confiar en l'ajuda dels criats, no va tenir més remei que accedir en tot a la voluntat de la filla del ministre. Així anàvem caminant un dia i un altre dia en direcció al Palau del Príncipe Estranger. Un dia de tants, un dia de tants es va alcançar un soldat qui després de parlar amb secret Angelina se'n va tornar cap al Palau Real. Quan la comitiva va plegar al castell Palau del Rei Estranger, es van recibir en bombo i platillos, és dir, en un gran recibiment de músiques, vols de campanes, traques i altres mostres d'alegria. Angelina es presentà com a princesa, la verdadera princesa com a dama de companyia. Tan pronto en el castell, s'organitzà la presentació de la princesa a la família real, en el Saló del Trono. Allí estaven assentats el rei, la reina i el príncip, i a la presència d'ells passaren després de fer la protocolària reverència, Angelina i els seus acompanyats més distinguits. Irene es va quedar esperant a la porta. Quan el príncip va veure Angelina tan lleja es va desil·lusionar. Ell que havia associat sempre el nom de la princesa al grau moral de bellesa femenina. I mentre son pare donava la benvinguda als visitants, el príncip protestant que no s'encontrava bé s'hi va anar corrent a la seva habitació, acompanyat d'una cortesà, d'un cortesà. Però a pesar de lo disgustat que estava, es va donar compte de la guapa que era la xica que estava a la porta i que pertanyia a l'acompanyament de la que ell creia princesa. Quan se va acabar la cerimònia, Angelina, a lexir li a l'exir a li va pegar una cosa a Irene i li va dir a la gandula, fes-te cara de totes les maletes i pugeu tot a les habitacions, que nos han preparat a nosaltres». Així no ho feu, Irene. Van, van transcorrer alguns dies i el príncipe fugia la conversa amb Angelina, de la qual no agradaven ni el caràcter ni la sort que tenia la fea, per la qual fon remis fon recriminar per son pare el rei. En canvi, cada dia li caia més en gràcia la doncella, la qual trobava hermosa, simpàtica, dolça i educada, fins a enamorar-se perdament d'ella. Els pares del principi veien com este no tenien ningú interès en parlar amb Angelina i l'animaven a que, per almenys, després de dinar, passejar un ratet amb ella. Que si no li agradava ja, que tinguera paciència i se resignara, ja que es tractava d'un casament de gran conveniència, el que es diu un casament per raons d'estat. Com Angelina va sospirar la inclinació del príncip Irene, intentar fer-la desaparèixer la seva presència. I a l'efecte, li va demanar que li buscara alguna ocupació a la doncella per aquests dies, a fi de que no estiguera tan ociosa. El príncip li buscava ocupació en una granja on tenia que pasturar oques. A Angelina la solució li paregué magnífica. La doncella fou portada a la granja, lluny del castell i ell passava dia i nit esperant que algun dia allò s'acabaria. Al cap d'uns dies, el príncip fent com qui passava per allí per casualitat, però en veritat en el deler de veure a la doncella, de qui estava enamorat. Va entrar en la granja a visitar a Irene, una verdadera princesa que estava, que estava, que estava guardant toques. Entrà silenciosament i l'ha encontrat trocant se les llàgrimes dels ulls. El príncip li preguntà, per què plores, xiqueta? L'oncella respongué, no res, és que m'ha entrat una brossa a l'ull. El príncip al tornar al castell li va contar a son pare el que li passava i que tot allò devia haver algun misteri. Pues no era corrent que una xica tan agraciada físicament fora al mateix temps tan desgraciada. Son pare va voler averiguar el que succeïa i dirigir la granja i encontrar la doncella plorant. Per què plores, dir el rei? La xica, per por a de la verinosa, Angelina va dir majestat, no puc dir a ningú el que me passa. Si ho fera, sofriria un gran castig. El rei replicà, ja que no m'ho pots dir a mi, dis-ho a aquest arbre que està a la vora, i així no podrà ser castigada. La princesa Irene, animada per les paraules del rei, s'acostà a l'arbre i li contà les seves prenes. Que desgraciada sóc, que sent una princesa destinada a casar-me en un príncip, tinc que fer de criada d'una impostora, qui me maltracta. Que desgraciada sóc, que si dic algú el que me passa, mare serà tancada en una masmorra per a tota la seva vida. El rei que va escoltar tot el que la Gonzé li havia confessat a l'arbre, li va dir a la Irene «A ta mare no li sucedirà res, per això estic jo així. Anem al castell i preparem el teu casament del meu fill a qui vols a tu». En el palau se va aclarir tot. El rei precedit en l'escola de cavalleria i acompanyant de la real família se va dirigir en companyia de tots ells els que havien anat a formalitzar el casament al castell d'Artanlàndia on no es desprenen encara i al pillar-los desprenguts va ser fàcil destituir el ministre Ruin i rebaixar a la seva filla a fregar els pisos del palau. Als pocs dies va celebrar la boda del príncipe amb la princesa Irene. Se casaren i foren molt feliços. El príncipe va governar el país en pau i progrés. Els súbdits van quedar molt pagats del canvi. Bueno, hasta així sí el conde Uau, eh, en el pare Guinot. Sí, molt bé. Té, amb molta, com es diu, amb molta moralina, però en valencià es diu amb molta... Eh, no me'n recorde. Ah, no me'n recordo ara. Molt bé, moltes gràcies, Abel. Gràcies a tu. Eh, eh, res, és que hem de concloure ja, perquè es queda un minut, un moment que posa... El, eh, perdoneu perquè no ha donat temps a moltes coses no, temps, no. i s'acomiadem així fins a pronte perquè tindrem program, altre programa dins de, dins de 15 dies i moltes gràcies per haver vingut a tots. Adeu. Gràcies. Adeu. Adeu. Adeu. Adeu. Adeu. Adeu. Gracias a todos los que están escuchándonos a través de las ondas. Hasta pronto. Adiós, adiós, saludos a todos.